auscultu cae ripetu. Porzio septec sep. Ciu eble vi shatas rostita inter pomoin, cun cepo, chimeno, cae iom da salo. Ja estas tre multai cae bonai receptoi, Depende de viai preferoi cicase li volis la plenumi la tascon. Sed mancis al li la necessai rimedoi. Cai tial li devis procrasti la tuton. Gis tago pli tauga por tiu afero. Neniu rimarcis la etan eraron do nur la causinto chagrenis pritio. Cutime li estis iaciam ciam perfecta. Nur nun, civespere, li faris eraron. Li poste parolis cun sia zino. Si bone reagis, varmcore cae milde. Li tui tranquilligis, cae ec iom ridis. Li tiel fin fine forgesis chagrenon. Ce ciu propono li audis objetoin, sed li ne resignis, cae provis de nove. Cae iom post iom li povis convinci suffice da homoi prisiai ideoi. Mi shatus ex sii ciu iu apresas la servon por lerni pli bone la lingvon. Per ritmai exerzoi facile capteblai cae memorigeblai por multai ripetoi. Si ludis gitaron cae cantis tre bele, conatan canzonon el nia epoco. Si povis gaiigi la ceestantaron, per sia presento cun vocio angela. Dum pli ol du jaroi ocasis nenio. Si ciam attendis pri iu messaggio Si jam se ne speris, sed ien la surpriso. La mala perinta carulo revenis. Sen pagae gazetoi en havas malmulte, multe, cun textoi mal cae multe da bildoi. Rapide mi trafoliumas la pagioin, ausolvas enigmoin en tiu gazeto. Ciu super la nuboi trovigas cielo, al ciu mi venos eterne post morto, au ciu sub la grundo trovigas infero, la eio de puno, cae fina condamno? Ni povas ja credi, set ne estas certai che tiui instruoi en havas la veron. Ciu ie en cosmo ni trovos viveion, en ciu vivuloi possedas ration? Ci tiui demandoi ne estas facilai. Plei gravas la amo de homoi al homoi sen tio la vivo ne havus valoron. Gi estus sen senza, sen gioio en coro. Ciu via lernado suffice progressas? Successo gioigas, cae donas contenton. Ausculti, cae ofte ripeti efficas precipe se temas pri lingvo lernado. Agrabla musico beligas vesperon. Mi shatas precipe classican musicon. Sed ancau tre melodietza canzonoin. Mi audas volonte malfrue vespere mi volas ausculti la giustan musicon. El nia radio, dum tage, vespere. Mi shatas prefere tranquilain canzonoin, cae textoin cun senso, por dormi agrable. Vespero plei taugas por verci versagioin cae helpas por tio, ausculti musicon. Iam passis la tago, cae restis impressoi, cae tiui influas la crean laboron.